interfazo computilo cerbo. Viro, ciu post apoplexio estis mutiginta, nun danke al nova cerba interfazo povas de nove formuli frasoin. Computilo recte ellegas la parolajon el la cerbo. Helpe de sistemo ciu ellegas ELECTRAIN signaloin el la lingvai areoi de sia cerbo, viro, ciu ecte apoplexio ne plu capablas paroli, formulis frasoin. Tion antau ne rapportis esploristoi de la Universitato de Californio en San Francisco. La procedo iam estis applicita ce ne handicapitai volontuloi por reconstrui parolatain au elpensitain frasoin set tiu unua demonstro, ce la miginta persono, attacas vere la cefan problemon, ciu estas ancora o solvenda. Porti gin alla pacientoi, ciui vere besonas gin. Diras scienzisto pri computico de la Universitato de Maastricht. La test persono suferis antau pliol dec iaroi apoplexion quiu conducis al anartrio. Tio estas necapablo regi la muscoloin quiui partoprenas en la parolado. Char ancau liai gamboi cae bracoi estas lamai, li comunicas per movoi de la capo, electante tiel literoin sur ecrano. Tiel li formas proximume quin vortoin en minuto por ebligi pli rapidan cae pli naturan comunicadon, neurochirurgo testis aliron per tiel nomata profunda lernado algoritmo. Tiu algoritmo interpretas la schemoin de la cerba activezzo en la senso motora cortexo, en cerba regiono, ciu parto prenas en la parolado. La aliro estis testata gis nunce volontuloi, a quiui estis implantitai pro aliai causoi elektrodoi, exemple por monitori epilepsiae attacoin. En la nova studo, la teamo de Universitato de Californio forigis dumtempe parton de la cranio de la parto prenanto cae metis maldican platon tiu estis pli mal grando ol credit carto, recte super lian senso motoran cortexon. Por treini computilan algoritmon, kiu mense cun ligas schemo in de cerba activezzo, cun la comenzo de parolata lingvo, cae cun certai vortoi, la te amo devis unue el trovi, cion la viro intensis tiri, ciam. Seque la esploristoi presentis unu el quindec vortoi sur ecrano, cae petis la viron provi dirigin lau alvoco. Post ciam la algoritmo estis treinita per la datumoi el la tasco pri unuopai vortoi, la viro provis legi frasoin ciui estis cunmetitae el la sama gruppo de quindec vortoi, ciel exemple bon volu al porti miain ocul vitroin. Por pli bonigi la supposoin de la algoritmo, la esploristoi aldonis elementon cio estas considerata natura lingvo modelo. Tiu modelo usas ofta in sin in de vortoi por antaudiri la sequan vorton en fraso je alta probablezzo. Per tiu alir la sistemo eraris nur ce dudec quin procentoi de la vortoi en fraso, rapportas la neurologoi en faca giurnalo. Tio est suffice impresa, diras neuroscienzistino de la Stata Universitato de San Diego en Californio. La quoto de mistrafoi ce hazarda vorto productado situs ce naudec du procentoi. Char la serbo dum la curo de la tempo sin reorganizas, ne estis clare ciu la parol productantai areoi post pli oldec jara anartrio ancora oliverus interpretebla in signaloin, aldonas neurosciencistino de la Universitato de Genevo en Svislando. La dauranta ricevo de la signaloi Estas surpriso, si diras. La teamo faris lau si gigantan passion, generante frasoen dum la viro provis paroli. Cai tio ne ocasis, kiel tio estas cutime en plei multai experimentoi, el antaue registritai datumoi. Helpe de la nova aliro, la viro povis producti frasoen ie rapidezzo de gis ok vortoi en minuto diras la studestro. Tio estas proximum e comparebla cun la rapidezzo, cio estis atingita per alia interfazzo inter serbo cae computilo, cio estis prescribita dum maio. Tio sistemo decifris un uopa in literoin e la activezzo en serba areo, cio estas competenta por la planado de manmovoi. Dum la miginta persono imagis man scribon tiui rapidezoi estas ancora for de la cent dudec gis cent octec vortoi en minuto, ciui estas tipai por la angla ciutaga parola lingvo, sed ili superas grand mesure tion, cion la parto prenanto povas atingi per sia capostirata apparato. La sistemo ancora ne estas tauga por la ciutago, estontai plibonigoi consistos el tio, pli vastigi la repertuaron de vortoi, cae fari la sistemon centrata, porche la usanto ne estu conectita per cablo al computilo, ciu havas la grandezon de malgranda friduio.